Aštuntas skirsnis. Aš kitokios nuomonės tarėmisis Bavaus. Aš turiu du vaikus. Abu kartu, žinoma, darė Cezario pjūvį, kuriems galams visos tos gimdymo kančios dėl kažkokio kūdikio. Bet antra vertus žmonės turi daugintis, juk negalima leisti, kad išnyktų žmonių giminė. Bet to vaikai kartais būna panašus į tėvus, o tai malonu. Na kągi, du Cezario pjūviai ir baigtas kriukis. Taip, serė, mano daktaras sakė, kad pjauti nebūtina, dubuo pakankamai platus, viskas normalu, bet aš pati užsispyriau. Bet kaip ten bebūtų, vaikai, baisus balastas. Jūs tiesiog išprotėjot, pasakė Mrs. Phelps. Devynės dienas iš dešimties vaikai praleidžia mokykloje. Man tenka su jais būti tik tris dienas per mėnesį, kai jie atvyksta namo. Tas netaip jau baisu. Suvarau į svetainę, įjungius sienas ir galas, lyg skalbtum baltinius. Suvertei baltinius į mašiną ir užvožiai dangtį. Mrs. Bavel sutikeno. O meilės iš jų nesitikėk, greičiau spirs negu pabučiuos. Ačiū Dievui, dar pajėgiu tuo pačiu atsakyti. Moterys gardžiai nusijuokė. Mildreda sėdėjo valandėlę tylėdama, bet pamačiusi, kad Montegas vis dar stovi tarpduryje, pliaukštelėjo delnais ir sušuko – Padarykime gajui malonumą. Papolitikuokime. Na kągi, gerai, tarė Mrs. Bavels. Per paskutiniuosius rinkimus aš balsavau, kaip ir visi, ir savo balsą atidaviau už prezidentą Noblį. Mano manimu, jis vienas iš patraukliausių vyrų, kurie yra bet kada buvę prezidentais. O bet prisiminkite jo priešininką. Ką ir besakyti, mažiukas bjaurus, blogai nusiskutęs, net žmoniškai nesusišukavęs, ir kuriems galams opozicija iškėlė jo kandidatūrą. Argi gali toks neužauga konkuruoti su augalotų vyru? O be to jis ir kalbėti gerai nemoka. Bumba kažką panosiai. Aš beveik nieko negirdėjau. O jei ką ir nugirdau, vis tiek nesupratau. Bet to storulis ir net nesistengia nuslėpti ton drabužiais. Tad nieko stebėtino, kad dauguma balsavo už Winstoną Noblį. Net pavardės ir tos nulėmė rezultatą. Tik palyginkite – Winstonas Noblis ir Hubertas Haugas. Ir turbūt nesunku suprasti kieno persvarą. Po velnių, sušuko Montegas, kągi jūs žinote apie Haugą ir Noblį? Kaip tai nežinome? Mes prieš pusę metų matėme juos abu štai tos pačiaus svetainės sienose. Vienas visą laiką krapštė nosį, ko nepasiutau. Ir jūs, misteri Montegai, norite, kad mes balsuotume už šitokį žmogų? Paklausė Mrs. Phelps. Mildreda švitėjo. Gajau susimildamas pasitrauk nuo durų ir nenervink mūsų. Bet Montego jau nebebuvo. Po valandėlės jis grįžo laikydamas rankoje knygą. Gajau, velniop viską, velniop, velniop, velniop. Ką jūs ten turite, nejaugi knygą? Aš maniau, kad visas specialus apmokymas mūsų laikais vyksta filmų pagalba. Mrs. Phelps mirkčiojo iš nustebimų. Jūs studijuojate gaisrininkystės teoriją? Kokia ten povelnių teorija, tarė Montegas. Tai poezija. Montegai, sukuždėjo Faberio balsas. Palikit mane ramybei. Montegas pajuto, kaip jį suka didžiulis, riaumojantis, gaudžiantis, dūzgiantis verpetas. Montegai susitvardykite nepradėkite. Ar jūs girdėjot? Girdėjot, ką tos išgamos pliurpė apie kitus išgamas? Viešpati. Kaip jos gali taip kalbėti apie žmonės, apie savo pačių vaikus, apie save, kaip jos kalba apie savo vyrus, apie karą, kad jas kur griausmas. Aš klausiau ir netikėjau savo ausimis. Atleiskit, aš nie žodžio nesakiau apie jokį karą, tarė Mrs. Phelps. O poezijos aš nepakenčiu tarė Mrs. Bavels. Ar jūs kada nors skaitėte bent vieną eilėraštį? Montekai, vis labiau skverbėsi Faberio balsas. Jūs viską sužlugdysit, nutilkit beprauti. Moterys pašauko. Sėskit, jos atsisėdo. Einu namo, drebančių balsu ištarė Mrs. Bavels. Montegai, Montegai, prašau jūs, dėl Dievo meilės liaukitės, ką jūs prasimanėt, maldavo Faberis. Kodėl jūs mums nepaskaitote kokio eilėraštuko iš savo knygelės? Mrs. Phelps linktelėjo. Manau, būtų labai įdomu. Negalima, suaimanavo Mrs. Bavels. Juk tai draudžiama. Bet pažvelkite į Mr. Montegą. Ašgi matau, kad jis nori paskaityti. Ir jeigu mes ramiai paklausysim, Mr. Montegas bus laimingas. O po to sugalvosime kokį nors užsiėmimą. Ji nervingai žvilgterėjo į jas supančias ilgas tuščias sienas. Montegai, jeigu jūs nesiliausite, aš įsijungsiu, aš jūs paliksiu. Šaižiai birzgiai jausi uodas. Ką jūs laimėsite, ką įrodysite? Įvarysiu joms gerokai baimė, štai ką. Dėl baimės gyvenimas joms bus nemielas. Mildreda apžvelgė tuščią erdvę. Bet su kuo tu ką jau kalbi? Sidabrinė adata pervėrė jo smegenis. Klausykit, Montegai, yra tik vienintelė išeitis, nuleiskit viską juokais, nuslėpkit savo įtužimą, o paskui įmeskit knygą į krosnį ir sudeginkit. Bet Mildreda, nujausdama, kad tai gali liūdnai baigtis, tarė drebančių balsų. Ponios, kartą per metus kiekvienam gaisrininkui leidžiama parsinešti namo vieną senovinę knygą, kad jo šeima pamatytų, kaip viskas anksčiau buvo kvaila, kaip knygos ardo nervus ir drumšia protą. Štai gajus ir nusprendė padaryti mums šiandien staigmeną. Jis paskaitys ką nors, kad mes pačios pamatytumėm, kokios tai nesąmonės ir niekome daugiau nebekvaršintumėm savo galvos dėl tokių niekų. Tai, brangusis, Montego rankos nervingai gniaužė knygą. Pasakykite taip, jo lūpos pakartojo Faberio įsakymą. Taip, Mildreda, juokdamasi, pagrėbė knygą. Štai perskaityk šį eilėraštį. Ne, palauk, geriau štai tą, jokinga, kurį jau skaitei šiandien garsiai. Ponios, jūs nesuprasit absoliučiai nieko, tai tiesiog žodžių rinkinys, gal jau paskaityk štai šį puslapį mielasis. Jis pažvelgė į atverstą lapą. Muselė tyliai sudusgė jo ausyje. Skaitykit. Kaip vadinasi tas eilėraštis, mano mielas? Dubro krantas. Žodžiai strigo Montegui gerklėje. Na, paskaityk tik aiškiai, neskubėdamas. Kambarys įkaito, tartum apimtas liepsnos, Montega čia svilino karštis, čia purtė šaltis, svetainė atrodė kaip dykuma, trys moterys sėdėjo viduryje, o jis, svirduliuodamas, stovėjo ir laukė, kol Mrs. Phelps pagaliau pasitaisys suknelę, o Mrs. Bavels ištrauks pirštus iš plaukų. Jis pradėjo skaityti pradžioj tylių balsų, sikirzdamas, bet juo toliau skaitė, jo balsas darėsi tvirtesnis. Jis skambėjo dykumoje, eidėjo įkaitusiame ore virš sėdinčių moterų, išnykdamas baltame tolyje. Kadaise buvo čia pasitikėjimo didžiulis okeanas, apjuose žemę mūs, įtvyrojo lyg juosta, žerinti rames spalvas. Bet šiandien tik girdžiu nuslūkstančių bangų dėjavimus liūdnus, atklystančius nakčia su vėtromis ir duštančių sykių į šias plikas dienų uolas. Girgždėjo kėdės, Montegas skaitė toliau. Telydė mielą mus, abu ištikimybė, nes pasaulis šis, kuris atrodo mums lyg pasakų šalis, toks įvairus, toks naujas, toks gražus, iš tikro nepažįsta jis nei meilės, nei šviesos, ir nei taikos paguodos, nei jausmų nežino – Mes klaidžiojam jame lyg po dikinę plyną, kur tik mirtis, bėgimas ir šauksmai kovos, kur mulkių gaujos grumės netekusios galvos. Mrs. Phelps verkė. Kitos dvi moterys žiūrėjo į ašaras, į bjaurę grimasą, kuri iškreipė jos veidą. Jos sėdėjo nedrįsdamos prisiliesti prie Mrs. Phelps, apstulbintos tokio audringo jausmų įsiveržimo. Ir raudojo nebetvardydama ašarų – Net pats Montegas atrodė sukrėstas ir suglumęs. Ša, ša, tarė Mildreda, nurim, Klara, liaukis. Na, kasgi tau yra, Klara? Aš, aš, raudoja Mrs. Phelps, nežinau, nežinau, aš nieko nežinau, o... Mrs. Bavels atsistojo ir piktai pažvelgė į Montegą. Na, matote, aš žinojau, kad tai bus. Būtent tą ir norėjau įrodyti. Žinojau, kuo visa tai baigsis. Aš visuomet sakiau, kad poezija tai ašaros, poezija tai savižudybė, raudojimas, baisi savijauta, poezija tai lyga, vienu žodžiu šlamštas. Dabar aš jau tuo įsitikinau, jūs bjaurus, misteri Montegai, bjaurus. Na, tari Faberis, Montegas klusniai pasisuko, priejo prie žydinio, įkišo knygą pro varinės grauteles ir godį liepsna bematant ją prarijo. Kvaili žodžiai, kvaili žodžiai, kvaili baisus ir skaudų žodžiai, tarė Mrs. Bavels. Kodėl žmonės taip nori įgelti kits kitam? Argi be to neužtenka pasaulyje skausmo? Tai ne, reikia dar kamuoti žmogų šitokiomis nesąmonėmis. Klara, paklausyk Klara, maldavo Mildreda, tampydama ją už rankos. Na liaukis, įjunkime giminaičius, pasilinksminkime, na neverk, verčiau pasijuokime ir pasidžiaukime, surenksime pobuvį. Ne, tarė Mrs. Badals. Aš einu namo. Jei norėsite aplankyti mane ir mano giminaičius, labai prašom, bet aš niekad kaip gyva kojos nekelsiu iš jo pamišelio gaisrininko namus. Ir keliaukit savo, Montegas įbedė į ją ramų žvilgsnį. Eikit namo ir susimastykit apie savo pirmą vyrą, su kuriuo įsiskyrėte, apie antrą vyrą, kuris žuvo važiuodamas reaktyviniu automobiliu, apie trečią vyrą, kuris taip pat nusisuks savo sprandą – eikit namo ir pagalvokit apie daugybę abortų, kuriuos pasidarėte, apie tuos prakeiktus Cezario pjūvius, apie savo vaikus, kurie nekenčia jūsų. Eikit namo ir susimastykit, kaip visa tai atsitiko ir ką jūs padarėte, kad to nebūtų. Eikit, šaukė jis, eikit, kol neprimušiau jūsų ir neišgrūdau pro duris. Duris trinktelėjo ir namas ištuštėjo. Montegas stovėjo vienas, sužvarbęs nuo šalčio vidury svetainės, kurios plikos sienos atrodė išteptos purvinų sniegu. Vonios kambary čiurkšle bėgo vanduo. Jis girdėjo, kaip Mildreda krato flakonėlį, dardama saujon tabletes nuo nemigos. Jūs kvailys, Montegai, kvailys, kvailys. O dieve, koks beviltiškas kvailys. Nutilkit, jis ištraukė iš ausies žalę kulkelę, ir įsikišo ją į kišenę. Bet ji vis dar tyliai zvimbi. Kvailys, kvailys. Montegas išgriausdė visus namus ir rado knygas už šaldytuvo, kurias buvo užkišusi Mildreda. Kelių knygų trūko ir jis suprato, jog Mildreda pati pradėjo po truputį valyti namus nuo dinamito. Bet jo pyktis jau buvo atslūgęs, liko tik nuovargis ir suglumimas. Jis išnešė knygas į kiemą, ir paslėpė krūmuose netoli tvoros prie takelio. Tik vienai nakčiai galvojo jis, nes Mildreda ko gero vėl sugalvos jas deginti. Jis grįžo į namus ir perėjo per tuščius kambarius. Mildreda, pašaukė jis prie tamsaus miegamojo durų. Niekas neatsakė. Kai eidamas į darbą Montega žingsniavo per pievelę, jis tengėsi nepastebėti, koks niūrus ir apleistas buvo dabar Klarisos Maklelan namas. Eidamas į gaisrinę, jis taip smarkiai pajuto begalinę vienatvę ir padarytos klaidos baisumą, jog jam kilo nesulaikomas noras išgirsti nakties tyloje pažįstamą švelnų Faberio balsą, iš kurios klido tokia nuostabi šilima ir nuoširdumas. Praėjo tik kelios trumpos valandos, o jam atrodė, kad jis pažinojo Faberį visą savo gyvenimą. Dabar Montegas jauti, kad jame gyvena dvi būtybės. Visų pirma, jis pats, Montegas, kuris nieko neišmanė, net nepajėgė suvokti viso savo kvailumo, o tik neaiškiai nujautė tai. Ir tas senis, kuris kalbėjo su juo, kalbėjo visą laiką, kol pneumatinis traukinys skrėjo, skrosdamas naktį iš vieno miesto galo į kitą. Ateity kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį ir tamsę ir užlietą ryškios mėnesienos, senukas vis kalbės ir kalbės – o jo žodžiai skverbsis vienas po kito jo sielon lašas po lašo, grūdas po grūdo, akmuo po akmens. Ir kada nors jo sąmonė pagaliau prisipildys sklidina ir jis daugiau nebebus Montegas. Taip jam sakė senis, užtikrino jį, žadėjo. Jie bus drauge, Faberis ir Montegas, ugnis ir vanduo, o paskui vieną gražią dieną po to, kai viskas susimaišys, užvirs ir nusistovės. Nebebus nei ugnies, nei vandens, o bus vynas. Iš dviejų atskirų ir visai priešingų dalykų atsiras trečias. Ir ateis diena, kai jis pažvelgęs į praeitį, supras, koks buvo kvailys. Jis netgi dabar jauti, kad prasidėjo ši ilga kelionė, kad jis atsisveikina ir amžiams įsiskiria su savo senuoju aš. Malonu buvo klausyti, kaip dūzgia bitelį, kaip mieguistai zirzia uodas, kaip švelniai čiurlena filigraninis senuko balsas, kuris pradžioj barė Montegą, paskui guodė tuo vėlyvų nakties metu, kai jis išlipęs iš tvankaus metro atsidūrė gaisrininkų pasaulyje. Būkite gailestingas, Montegai, būkite gailestingas. Nesiginčykit su jais, neieškokit priekabių. Juk taip neseniai ir jūs buvote toks pat. Jie įsitikinę, kad visuomet tai bus, bet taip nebus. Jie nežino, kad visa tai panašu į didžiulį liepsnojantį meteorą, kuris kaip graži ugnelė skrieja erdve, bet kada nors būtinai turi nukristi. O jie te mato vien švitėjimą, vien gražią ugnelę, kaip kad ir jums anksčiau atrodė. Montegai, baigštus senis, kuris tupi namie drebėdamas dėl savo kailio, neturi teisės kritikuoti, tačiau leiskite man pasakyti, kad jūs vos nesugriovėte visko pačioje pradžioje – Būkite atsargus, atsiminkite, aš su jumis. Suprantu, kaip tai atsitiko. Turiu prisipažinti, kad jūsų aklas įniršis suteikė man jėgų. Viešpatie, koks aš pasijutau jaunas. Bet dabar noriu, kad jūs pasijustumėte senas. Noriu, kad šią nakt maža daleliai mano bailumo pereitų jums. Tas kelias valandas, kurias jūs praleisite su brandmeisteriu bičiu, būkite atsargus tūpčiokit apie jį, leiskite man pasiklausyti jo, leiskite man susivokti padėtyje, išlikti gyvam, štai mūsų tikslas, užmirškite tas vargšes kvailas moteris. Jau seniai turbūt jos nebuvo tokios nelaimingos kaip šiandien, tarė Montegas. Aš pats buvau sukrėstas, pamatęs Mrs. Phelps verkiančią. Kas gali žinoti, gal ir jų tiesa. Galbūt geriausia nematyti gyvenimo tikrovės o ieškoti vien linksmybių. Nežinau, aš jaučiuosi kaltas. Ne, nereikia. Jei nebūtų karo ir pasaulyje viešpatautų taika, aš ir pat sakyčiau, linksminkitės. Bet ne, Montegai, jūs neturite likti vien gaisrininkų pasaulyje, ne viskas sklandu. Montegai išpylė prakaitas. Jūs girdite, Montegai? Mano kojos, tarė Montegas, negaliu jų pajudinti. Taip kvaila, mano kojos nenori judėti. Paklausykit, nurimkite, švelniai kalbėjo senis. Aš suprantu, suprantu, jūs bijote suklysti, nebijokit. Ir iš klaidų galima pasimokyti. Žinot, būdamas jaunas, aš visiems kaišiojau į akis savo nemokšiškumą ir gaudavau už tai į kailį. O kai sulaukiau 40 metų, mano ginklas jau buvo gerai išgalastas. Jeigu slėpsite savo nemokšiškumą, jūsų niekas nemuš ir jūs niekuomet nepadarysite pažangos. Na, o dabar keliaukite tiesiai į gaisrinę. Mes kaip dviniai, jūs nesate vienišas, mes jau nesėdime atskirai savo svetainėse, neturėdami jokio ryšio. Jeigu prireiksite pagalbos, kai bitis susipuls, aš būsiu drauge, tupėsiu jūsų ausies būgnelyje ir viską seksiu. Montegas pajuto, kad jo dešinioji koja, o paskui ir kairioji pradeda judėti. Mano senasis draugė, tarė jis, nepalikit manęs. Mechaninio šuns nebuvo, būda buvo tuščia, o tinkuota gaisrinė supotyla. Oranžinė salamandra miegojo įsipūtusiu nuo žibalo pilvu ir į jo šonus kryžmai buvo atremti liepsnos vaidžiai. Montegas perėjo per šią tylą ir apgleidęs ranka bronzinį stiebą, pakilo aukštyn į tamsybės, nenuleisdamas akių nuo ištuštėjusio šuns būdos. Jo širdis čia pašėlusiai daužėsi, čia visai apmirdavo. Faberis, kuriam laikui nutilo, tartum pilka peteliški, ramiai mieganti jo ausyje. Viršuje prie liuko jau lūkurevo bitis, bet jis stovėjo nusigręžęs, tarsi nieko nelaukdamas. Na, pasakė jis kortuojantiems gaisrininkams, štai ateina savotiškas padaras, kuris visose kalbose vadinamas kvailiu. Jis ištiesė delną, reikalaudamas duoklės, Montegas padėjo knygą. Net nepažvelgęs į pavadinimą, bitis viedė knygą į šiukšlių dėžę ir užsirūkė cigaretę. Didžiausi kvailiai tie, kurie turi šiek tiek proto. Malonu matyti jūs sugrįžusi, Montegai. Tikiuosi pasiliksite su mumis, jeigu jau nebekarščiuojate ir jaučiate sveikas. Sulošite pokerį. Jie susėdo. Padalino kortas, bičio akivaizdoje Montegas jauti, kaip prasikalto jo rankos. Jo pirštai šmižinėjo nerasdami savo vietos, kaip šeškai pridirbę šunybių. Jie nuolat judėjo, tai kažką pešiojo, tai slėpėsi kišenėse nuo svilinančio kaip spirito liepsna bičio žvilgsnio. Montegas jauti, kad užtektų bičiui papūsti į rankas ir nuo to kvapo jos nudžiūtų, susisuktų ir daugiau niekad nebeatgautų gyvybės. Jos amžiams liktų užmirštos ir palaidoto švarko rankovėse. Ir vien dėl to, kad šios rankos įsigeidė savo valiauti, nebepaklusti jam, kadangi jos pirmiausia panoro griebti knygą ir sprukti, nusinešus Jobą, Rutą ar Šekspyrą, o dabar gaisrinėje – jos atrodė kaip kruvinos nusikaltėlio rankos. Du kartus per pusvalandį Montekas buvo atsistojęs ir nuėjęs į išvietę nusiplauti rankų. Grįžęs liepdavo jas po stalu. Bet jis nusijokė. O jūs padėkite rankas taip, kad mes matytume, Montegai. Tai nereiškia, kad mes jumis nepasitikime, bet žinote, vis dėl to visi nusijokė. Na, tiek to, tarė bitis, krizė praėjo ir viskas gerai paklydusi avelė grįžta į savo kaimenę. Visiems mums yra tekę būti paklydusiomis avelėmis. Tiesa visuomet liks tiesa, šaukime mes. Tie, kurių galvoje rusena kilnios mintys, niekada nėra vieniši, tvirtinome patys savo. Saldžiausios išminties, saldžiausias penas, kaip pasakė seras Filipas Idnis, bet antra vertus žodžiai, kaip ir lapai, kur jų daug, ten gero vaisiaus nieko met nelauk, pasakė Aleksandras Popas. Ką jūs apie tai galvojate? Nežinau. Atsargiai, šnipždėjo Faberis iš kito tolimo pasaulio. Arba štai, mažai žinoti, daiktas pavojingas, gerk svaigų krauja vynogės sultingos, gurkšnelis menkas galva mums svaigina, užtat blaivėja protas jūroj vyno. Popas Tie patys bandymai. Ar jums tai netinka? Montegas prikando lūpą. Tuoj paaiškinsiu, tarė bitis su šypsena, žiūrėdamas į kortas. Juk jūs kaip tik nuo to ir pasigėrėte. Perskaitėte kelias eilutes ir galva apsisuko. Jūs jau pasiryžę susprogdinti visą pasaulį, kapoti galvas, trypti moteris ir vaikus, greuti autoritetą. Žinau, pats visą tai patyriau ant savo kailio. Ne man nieko, tarė nervingai Montegas. Nerauskite, aš nesijuokiu iš jūsų, kaip kažinka nesijuokiu. Žinot, prieš valandą mačiau sapną, atsiguliau nusnūsti ir man prisisapnavo, kad mudu su jumis, Montegai, įniršę ginčijomės dėl knygų. Jūs nesitvėrėt pykčiu ir užbėrėt mane citatomis, o aš ramiai atremdavau kiekvieną jūsų smūgį. Gale pasakiau aš o jūs, cituodamas daktarą Johnsoną, trėžėte. Žinios įveikia bet kokią jėgą. O aš jums, tas pat Johnsonas, mano brangus berniuk pasakė, beprotis tas, kuris įsižada tikrumo, pasirinkdamas netikrumą. Nesitraukite nuo gaisrininkų Montegai. Visa kita – niurus chaosas. Neklausykite jo, šnipždėjo Faberis. Jis tengiasi apdumti jums akis. Jis apsukrus, būkite atsargus – Bitis nusijuokė iš pasitenkinimo. O jūs man štai ką pacitavote. Tiesa vis vien iškils aikštėn, žmogžudystės ilgai nenuslėpsi. O aš nuotaikingai sušukau. O viešpatė, ir vėl jis apie savo arklį. Ir vėl nesmoka savo keislus pagrįž šventų raštu. O jūs surikote. Mūsų laikais įsipustęs kvailys stovi žmonių akyse kur kas aukščiau, negu nuskuręs išminčius. Tada aš tyliai jums sukuždėjau. Negriaukite tiesos orumo, taip aršiai stodamas ją gint. O jūs vėl sušukote. Lavonų žaizdos atsivėrė pasrūvusios krauju, vien tik išvydus nužudytus. O aš tariau, patapšnojęs jums ranką, nejau aš tokį godulį jums sukėliau. O jūs suklykėt, žinojimas jėga ir nikštukas susikoręs ant milžino peties, mato toliau negu jis – Aš su nuostabiu ramumu apibendrinau savo pozicijas. Metafora laikyti įrodymų, gražbylystės srautą nebejotinos tiesos šaltiniu, o save orakulu, ši beprotybė įgimta mums visiems, kaip pasakė kartą misteris Valeris. Montegui taip svaigo galva, kad net bloga darėsi. Jam atrodė, kad ji negailestingai muša per kaktą, akis, nosį, lūpas, makrą, per pečius, per iškeltas rankas. Jis norėjo surikti, ne, nutilkite, jūs norite viską supainioti, liaukitės. Ploni bičio pirštai sučiupo Montegą už riešo. Viešpatie, koks pulsas. Na ir sujaudinau aš jūs, Montegai, ar ne? Viešpatie dieve, jūsų pulsas muša taip, lyg vakar būtų pasibaigęs karas. Trūksta tik sirenų ir varpų gaudėsio. Ar dar pakalbėti? Man patinka jūsų paniška išvaizda. Kokia kalba prabilti? Suahili, hindų, anglų literatūrinė. Aš jas visas moku. Bet tai panašu į pokalbį su neabiliu, Vili. Laikykitės Montegai, dūzgė jausi bitelį. Jis drumšia vandenį. Ak, kaip jūs klaikiai įsigandote, tarė bitis. Bet aš tiesą sakant žiauriai pasielgiau, panaudojau prieš jūs tas pačias knygas, į kurias jūs laikėtės įsikidą, duodamas jums atkirti kiekvienam žingsnyje, kiekvienam klausime. Kas per išdavikai tos knygos? Jūs manote, kad jos parems jūs, o jos toja prieš jūs, ir kiti jų gali pasinaudoti knygomis, ne tik jūs vienas. Ir štai jums lysta žemė iš pokojų, ir neišbrendate iš daiktavardžių, veiksmažodžių ir būdvardžių painiavos. O pasibaigė mano sapnas taip, kad aš privažiavau su savo salamandra ir paklausiau – Mums pakeliui jūs įlipote ir mes nuvažiavome į gaisrinę, nebedrumsdami palaimingos tylos. Įkarštis atslūgo ir tarp mūsų vėl buvo santaika. Bitis paleido Montego ranką ir jį bejėgiškai klestelėjo ant stalo. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. Tyla. Montegas sėdėjo tartum balta akmeninė statula.